Ве поздравувам, драги присутни, браке и сестри, драги пријатели. Ви посакувам Божи благослов. Бидејќи Божиот благослов е сето она што ви е потребно и сето она што ви е доволно. Не треба ништо повеќе од тоа. Не ви требаат благослови од луѓе, не ви требаат ни благослови од свештеници, се што ви треба во животот е Божиот благослов. И денеска сме присутни во оваа сала да присутствуваме на најголемиот од сите благослови. Ова не е еден обичен обред. Велиме дека е свет обред. Меѓутоа, ова што денес го видиме е нешто повеќе од обред. Тоа е света тајна. Тајна која што во Библијата е споредена со раѓањето. Наречена е ново раѓање. Оно што се крштева со вода, но не само со вода, туку и со Светиот Дух, тој се раѓа за еден нов живот. Кој од вас се секава како изгледало кога бил роден? Веројатно никој. Меѓутоа, крштавањето е споредено и со еден друг, многу пославен настан, дури и од раѓањето. Крштавањето е споредено со воскресението од мртвите – И тоа е она на кое што и текако ќе се секјаваме. Јас би сакал да отвориме сите заедно, сите што имате Библија во своите раце, во посланието на апостол Павле до Римјаните шестата глава и да видиме, да ги чуеме уште еднаш овие зборови кои што постојано се читаат по повод нечие крштевање и да се подсетиме уште еднаш на нивното значење и на значењето на овој голем чин. Крштевањето, реков е споредано со воскресението, но за да има воскресение, што треба да има пред тоа? За да има воскресение, треба да има смрт. Смрт како што и Христос за да биде прославен преку неговото воскресение од мртвите, најнапред требало што? Најнапред требало да пострада со понижувачка смрт на крстот. Зошто е сето тоа потребно? Зошто смрт? Па воскресение. Апостол Павле, почнувајќи ја оваа шеста глава, во посланието до римјаните, вели Што пак да речеме, ќе останеме ли во гревот за да се наголеми благодатта? Никако. Ние кои сме умреле за гревот, како да живееме во него се уште? Зарем не знаете дека сите оние што бевме крстени во Исус Христос, во Неговата смрт бевме крстени? Еве ја смртта. И така ние се погребавме со него преку крштавањето во смртта, за да можеме како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Отецот. И ние така да живееме нов живот. Зошто е потребна смрт? Петиот стих вели, зашто ако сме сраснати со него во еднаква смрт, ќе бидеме соучесници и во Воскресението. Со други зборови, ако сакаме да имаме удел во Воскресението, во славата на Воскресението и на вечниот живот, мора да доживееме смрт. А зошто? Шестиот стих ни дава одговор, знаејќи дека нашиот стар човек е распнат со него, за да биде уништено гревовното тело, или грешното тело, па да не бидеме веќе робови на гревот. Бидејќи кој е мртов, тој е ослободен од гревот. Иако сме умреле со Христос, веруваме дека со Него и ќе живееме, знаејќи дека Христос, откако воскресна од мртвите, повеќе не умира, смртта веќе нема власт над Него. Прекрасни зборови. Зошто е потребно сите ние да умреме? Знаете, веруваме дека живееме на крајот од времето, како што Библијата ни прорече на многу места, и ги опиша овие последни денови пред Второто Христово доаѓање и воскресението на мртвите. Веруваме дека Христос наскоро ќе дојде, наскоро ќе настапи крајот на овој грешен свет, а почетокот на неговото царство. Така што е можно мнозина верници да го дочекаат живи и од нашата генерација. Но сепак, дори и тие кои што никогаш нема да вкусат физичка смрт, морало некако да умрат, за да имаат удел во Божијата слава. А што значи да се умре? Зошто е потребно да се умре? Како што прочитавме, за да биде распнат, за да биде уништен стариот човек во нас, грешното тело, за да биде убиен гревот во нас. Христијанинот, според апостол Павле, е човек кој што крштавајки се во Исуса Христа, се крстил во неговата смрт. Христијанинот е човек кој што умрел за гревот. И како што прочитавме во седмиот стих, бидејќи кој е мртов, тој е ослободен од гревот. Можат ли мртвите луѓе да грешат? Не можат. Според тоа, што треба да се случи за да не грешиме? Треба да умреме. тоа што користиме ако сме мртви? Затоа служи и воскресението. Затоа Христос и воскреснал од мртвите, за да ни даде нов живот. Со својата смрт и воскресение, тој ги откупил сите луѓе и сите луѓе на светот. И секој бебе што се раѓа, се раѓа благодарение на Христовата жртва. Без оглед дали луѓето веруваат или не, без оглед дали се крштаваат или не. И овој живот му го должат на Христа, на неговата жртва на крстот и на неговото воскресение. Знаеки дека Христос, откако воскресна од мртвите, не умира повеќе, смртта веќе нема власт над Него. Според тоа, смртта и сега можеме со вера да речеме дека нема власт над нас, бидејќи со Христовата победа, со Неговата смрт и воскресение, еднаш за секогаш е победен најголемиот непријател на човекот. Смртта, која што е само последица на гревот. Апостол Павле вели, зрното која што ќе се посади во земја, нема да никне од него плод или растение, ако тоа зрно најнапред не умре. Некој рекол дури и лисијата што пагеат на земјата и гнијат. Е потребно да изгнијат, за да можат тие дрва кои што ќе донесат нови лисија на пролет, да се нахранат од лисјата што гнијат, со тоа да добијат нов живот. И така да продолжи животот на самите дрва, животот на самите шуми. И ние треба да умреме, дури ако никогаш не вкусиме физичка смрт, ако ја имаме таа посебна чест, живи да го дочекаме нашиот спасител, но со вера се разбира, бидејќи мнозина ќе бидат живи кога тој ќе дојде, ама и погубени веднаш заради нивните непокаяни гревови од неговата слава. Сепак треба да умреме. И умираме еве во овој воден гроб. Затоа што крштевањето тоа и значи. Се потопуваме во вода, значи умираме, И сега не мора буквално да бидеме удавени, па Господ буквално да не воскреснува. Ефектот е ист. Се потопуваме во вода, умираме и стануваме од вода за да живееме еден нов живот. Живот во кој што веќе нема да царува гревот, туку царува благодатта, царува Божијата милост, царува Светиот Дух, живот кој што е предвидено да нема крај. Тој нов живот, тоа ново рагање представува најголемиот благослов што може да му се случи на човека во овој свет. Навистина, јас, секевајки се наназад во животот, би можел да речем дека најсреќен ден ме бил денот на моето крштевање. Не можам да се сетам на нешто порадосно од тоа. И денес, нашите драги брат и сестра, тие и меѓу себе се буквално брат и сестра, но стануваат наши брат и сестра, брат Лео и сестра Ема, ќе се крстат во името на Исуса Христа, ќе умрат за еден стар и грешен живот и ќе воскреснат за еден нов живот, ќе станат од овој воден гроб, за да живеат живот послушен на Божијата волја, живот кој што е наречен Христов живот, живот според Неговата благодат. И без да должам понатаму, јас ке ги повикам Лео и Ема да дојдат и да седнат овде пред нас, пред сите вас, на првата клупа, Јас би сакал пред да им поставам некои прашања како сведоштво на нивната вера и со тоа како вовет во самото свето крштение, да ги прочитам познатите зборови на апостол Павле, запишани во посланието до Галатјаните, токму ова послание кое што е предмет на нашето проучување ова тромесечие, во третата глава, 27 стих. Апостол Павле вели, сите кои што сте крстени во Христа Исуса, во Христа се облековте. Колку бови зборови. Христос е облека во која што треба да се облечеме, да го примиме на себе неговиот живот, неговата правда, неговото совршенство, бидејќи ние сами по себе од сето тоа немаме ништо.